Rubrik vun der Zeboja Bahai, um Mikro de Jean-Marie Nau. De Sommer as River. Viel von uns hatten Gelegenheit, vielleicht ein bisschen Vakanz zu machen, am Neileid kennenzulernen. Bahai Summerscholen, die für jiin opsinn, hatten dëse Summer ganz oft als Thema Kreativität. Hai ein Kklengrées an ein paar von den Ländern, die das organisiert hatten. Rumänien zu Tohanu Nu hund Fën zummer Residenz von der Königin Maria von Rumänien besicht. Sie war der echte Monarch, den der bahai Bahaiklaven ugeholt hat. Den Ausfluch bei het Schloss an der Schener Region vu Bran war ein Deel vum Programm, also charakteristisch für Summerscholen an Europa des Joer. Weltweit kombinieren Bahai Summerscholen drei große Aspekte. Den meditativen Deel, mit Gebierder, den Deel vu Konferenzen an Atelien, und Freizeit während der Schulen. So war zum Beispiel der Besuch an Schloss eng Gelegenheit, Inspiration zu fannen bei Personagen aus der Geschicht, weet Königin Maria an Martha Ruth, ein Bahai, der hier die Glaven mehr nobrucht huet. Die gemeinsamen Themen vun de Scholen an de Länner wie Rumänien, Norwegen, Irland, Slowakien und Kroatien waren die kreativ aderweis, in Gebirtsreunionen, Studiekräser und Kannerklassen umgehen kann. Des Grundaktivitäten fën dene Loo bei der Bahai Urstadtwelt. Musik A Rumänien gouf viel gewiicht op d'Atelier geluecht, a Weitbarhei an hier frën, man neier, wie sie der Communitéit hier Grundaktivitäten verbessere kennten. An den Atelieren hun Partizipanten Gebirtsbücher dekoriert, Invitationen fir d'Gebirtsoventer a Studiekräser gemach. Sie geleiert, wie am beste Geschichten erzielt, a wie kann einfach Lieder komponieren. Gimmerlo an Norwege kucken. Do hu sich zu Beitostolen iwwer 300 Bahai ze Summe fand, an dat an enger spektakulärer Bierschregion. E Konferencier den Dr. Hossein Danesch aus Kanada hat als Thema „Wéi mir eis als Erwussener kënnen weiterentwickeln, an dat am Kontext vun der Familie der Abbecht an dem Dingcht am Bahai gelaufen. Eine andere Intervention hat sich mit einem sozioökonomischen Entwicklungsprojekt auseinandergesetzt. An eng aner huet sich darauf konzentriert, wie wichtig die Landwirtschaft an der Gesellschaft ist. Mëttesdan kon den tëschen de Poaktivitéite wieelen, a wären der Schoul gowet speziell Programmer fir Kanner und Jugendliche. Gimmer Loriwer an Irland, op Waterford, wo iwwer 500 Bahai mat hire Fënn eng Flott Summerschchoul genoss hunn. So hunn dort kannner an déi Joentlech nommetes eng gros holze Schaukel an en Aussichtsturm gebaut. Et gouf natelech och Fußball, Schwammen a Gesichtsmolerei. Awakening the Spirit war Thema vun der Schoul. fir den 10. Geburtstag vum internationale Joer vun der Familie vun der Vereinten Nationen ze feieren hat Schoul d'Leit vu Waterford op eng Portowert agolöden. Dorop sinn goufet eng Konferenz an der Gemeng an eng Visit vum Boiermeester dem Seamus Ryan. Anlo an Slowakei. Den Hauptkonferencier an der nationaler Summerchoul war den Dr. Feridun Javaher, e Member vum hexte Bahai Gremium hien huet iwwer troll vum Glaven am 21. Jahrhundert geschwaart. Den Akteur an Humorist Omid Jalili as eng Fra Annabel hunn en Theateratelier animéiert. Hien ass bekannt fir seg Rollen a Filmer wéi The Mummy, Spy Games an The Gladiator. Den Herr Jalili huet zwee Joer an der Slowakei gelieft vun 19 bis 93. Äner Interventionioen gowet iwwer d Bestiertnis, Familieliewen, a wéi je besser kann eenski Matzingeräit ass engem Geld. An zum Schluss gimmer a Kroatien a Slowenien. Do war zummer Schoul zu Selin. Et war wirklichklech eng internationalschoul, mat Fren, vu Bosnien an Herzegowinier. Serbien a Montenegro, Australien, Eestreich, Kanada, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Polen, England an Amerika. ënner den Theme govet „Living by the Will of God, Baha'i Family Identity, Spirituality at Work, Marriage and Finding a Partner und Gebiet. Ich schloss Negelo mit diesem Text aus de Bahai-Schriften über den Mënsch. L'homme est au rang suprême de la matérialité et au commencement de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il est à la fin de l'imperfection et le commencement de la perfection. Il est au dernier degré des ténèbres et au commencement de la lumière. Aussi attendit que la condition de l'homme était la fin de la nuit et le commencement du jour, c'est-à-dire qu'il réunit tous les degrés des imperfections et possède les degrés de perfection il a le côté animal aussi bien que le côté angélique. La raison d'être de l'éducateur est d'instruire les hommes de telle façon que le côté angélique l'emporte sur le côté animal.